Yeah, yeah. Yeah, yeah. Ya tú sabes. Yeah, tú sabes. Caleb Dimas y Baby. Baby. A ella le gusta el chuletón, ton, ton. Mami mueve el culo toda la te miró. Le gusta el chuletón, ton, ton, ton, ton. Cuando él lo perrea baja el culito y toma col. Le gusta el chuletón, ton, ton. La hucha se atrevida bajan, ton, ton. Subete súbete a mi máquina. El chuletón se me ya está listo. Tengo mi número y lo rompí el atérico. Ese todito, todito pa'l piso. Bien movidito, ma, bien movidito. Perrear a tu hermana, tu prima, tu madre hasta la vecina. Viene y se pone cochina, me pide adrenalina. Viene con los pibes y se alborota, bota, bota. Cuando choca el bote ya lo bota, bota, bota. mueve ese Ella pide tortura, tortura, tortura. Ella pide tortura, tortura, tortura. En la habitación quiere cacheteo. No le pongan trap porque ella va le gusta chuletón. Ton, ton. Mami mueve el culo y la discoteca mi doll. Te gusta chuletón, ton, ton, ton, ton. Cuando lo perrea baja el culo y toma alcohol. Le gusta el chuletón, ton, ton. Reggaetón, ton, ton. está encendida porque yo soy fuego. Si uno tira, lo noqueo. Nunca lindo, siempre feo. A tu hecha la bloqueo porque tira texto. Dale chuculum, toma, toma chuculum. Hay mil culos rebotando hasta que se paga la luz, yeah. Dale chuculum, dale toma chuculum. Ese cu, pa' palpi, despacito, pronto. Mami, si tú estás lista, vamos pa'l party. Fumando mari, mamo al rally. Ella me pide como Quiere bellaqueo, queo, meta fumeteo, teo. Quiere bellaqueo, queo, meta fumeteo, teo. Quiere bellaqueo en lo oscuro y yo le meto, meto. Quiere bellaqueo en lo oscuro y yo le meto, meto. Yeah, yeah. más Masi Baby, estudio 24K, y ya tú sabes que Z produce. <laughs> Los mejores de la liga y fronteamos porque podemos.